Օրվա եթերաժամին կներկայացնենք մեր զրույցի շարունակությունը, իսկ սկիզբը կարող եք լսել Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Պարոն Չիդիլյան, վիրահայերը միշտ էլ ակտիվ են եղել, վիրահայոց եկեղեցիները, վիրահայոց թեմը, բայց մի առանձին ակտիվություն զգացվեց Վազգեն Միրզախանյանի նշանակվելուց հետո որպես թեմի առաջնորդ, եւ ինչ վիճակում են այսօր հայոց եկեղեցիները, որովհետեւ միշտ էլ կա եկեղեցիների խնդիրը, մենք ասում ենք դա մերն է, վրացիները ասում են, որ դա իրենցն է, եւ այսպես էլ վեճը շարունակվում է։ Վազգեն Սրբազանի նշանակումից հետո նորից ստեղծեց ոչ միայն եկեղեցի եկեղեցական կյանքում վիրահաս, այլ համայնքային կյանքում, որտեղ այսօր թեմա ոչ միայն սուտ եկեղեցական արարողություններ անում, այլ իր կենտրոնների միջոցով, ինչպես մերն է, փորձում է անել ամբողջ համայնքային լուծերը վերցնում է իր վրա։ Միայն Թիֆլիսում ինչ եղավ, երբ որ Վազգեն Սրբազանը եկավ 30 քառակուսանոց առաջնորդան ունեն եւ երկու կիսա ավել եկեղեցի գործով, մեկը Սուրբ Գևորգ Մեյդանի եւ Սուրբ Էջմիածինը Հավլավարի։ Այդ երկու եկեղեցիների վերանորոգությունը եղան, որը հսկայական ռեսուրսներ էր պահանջում եւ նոր կենտրոն, նոր առաջնորդարան Դա միայն քաղաքում։ Իսկ հիմա մեզ սկից նաև ավելանում է Վերնատուն կենտրոնը, որ Հովանես Թումանյանի տունն է եղել որ արդեն ամբողջովին գնվել է եւ դա նույնպես մեր իրավասության տակ է եղնելու։ Եվ այնտեղ եղնի եւ թանգարան կգործի եւ կլինի ընդհանուր գործող կենտրոն, հիմնականում հայ մտավորականների, նկարիչների, գրողների հավաքատեղի կենի այնտեղ։ Եկեսների խնդիրները միշտ կան։ Ես ինչքան ինձ հիշում եմ, խնդիրը կա։ Հուսով եմ, որ մի գեղեցիկ որ այդ խնդիրը չի եղնի, որտեղ գիտեք ինչ, մենք արդեն 21-րդ դարում ենք ապրում։ Եվ չգիտեմ, ինձ համար անհասկանալի է, երբ որ հստակ փաստը կա, եւ գրավոր եւ վիմագիր փաստը կա, որ այս եկեղեցին հայկական է եւ ինչ որ սկսում են որոշ բաներ փորփրել, այդ փաստաթղթերը հաշվի չառնելով ասում են իրենց փաստաթուղթ են բերում, որ իբր իրենց papa ասել է, որ այստեղ երբևիցե եղել է վրացական եկեղեցի։ Դա արդեն ծիծաղելի է, քանի որ մենք ունենք դարերով եկած այդ եկեղեցիների փաստաթուղթը, ինչպես նաեւ վրացական արխիվներում եւ նաեւ հայկական արխիվներում եւ նաեւ տեսքով, որտեղ մեր եկեղեցիները այնուամենայնիվ տարբերվում են ուղղափառ եկեղեցիներից իրաչինություններով։ Թիֆլիսում թվում թվում է, որ սաղ եկեղեցիները Թիֆլիսի նման են, բայց եթե ուշադիր նայեն, չէ, մեր Զանգակատունը հստակ կառուցված է մեր ընդհանուր եկեղեցու մեջ, իսկ ուղափառների մոտ առանձին է։ Զանգակատունը առանձին հայկական ճարտարապետության մեջ շատ հազվագույթ է եղել, դա ասենք հաղպատը կարող են վերել Թիֆլիսի վանքի մայրտաճարը, քենելով լուծումից, բայց հիմնականում 99% այդպես եւ նաեւ ավազանը, բարձր խորանը եւ այլն։ Բայց հաջող ստիպված ենք լինում, հարկադրված ենք լինում տեղի տալ նաեւ այդ ժամարտակություններին։ Մենք ոչ մի անգամ չենք համաձայնում, ասեմ ձեզ։ Մեր թեմում չենք համակերպում այդ ամեն ինչը, որտեղ դա պատմական փաստ է։ Մենք երբ ասում ենք վերադարձեք մեր եկեղեցիները, կոնկրետ ասենք Պասխան 15 տարվա ընթացքում հիմնականում 6 եկեղեցիների մասին է խոսքը, 5-ը Թիֆլիսում եւ 1-ը Ախալցիխեում։ Մենք ասում ենք վերադարձեք մեր համայնքի մեր թեմին, բայց այնուամենայնիվ այդ եկեղեցիները մնում են Վրաստանի պատմամշակութային արժեքները, հանդիսանալով հայկական գենի դրսևորումը։ Մնալու են այդ եկեղեցիները եւ հիացմունքով պետք է այն հյուրը, որ գա, Վրաստան հիացմունքով պետք է նայի այդ բազմազանությանը եւ դա նաեւ իրենց օգտին է որ այդ եկեղեցիները գործեն որպես հայկական եւ դա արդեն դեմոկրատական ուրիշ դրսեւորում կենի բայց ցավոք սրտի լինում է այնպես ինչպես կա բայց մենք չենք դադարում պայքարը եւ պետք է շարունակենք այս պայքարը չի ուված վրացիների դեմ միանշանակ չէ Ընթակառակը ուղղված է մեր հարաբերությունների հզորացմանն է ուղղված։ Ինչքան այս խնդիրները շարունակում են, մեր մեջ ավելի անջերպետ է առաջանում։ Իսկ ինչքան շուտ այս հարցերը լուծվեն, մեր մեջ անջերպետը կոչնչանա։ Պարոն Չիդիլյան, վեճի առարկա էր նաև Թումանյանի տունը, որովհետև կարծեմ աջուրդի էր հանված եւ բարեբախտաբար հարցը լուծվեց հոգուտ հայրի։ Թումանյանի տունը երկու մասի էր բաժանված։ Մեկը գործում էր Թումանյանի անվան գրադարան, եւ մյուսը մի մասը տան իրեն ժառանգներն էին ապրում, ծորնուին էր ապրում։ Եվ արդեն այդ քաղաքային գրադարանը, որը նախկին Թումանյանի տունն էր, քաղաքապետարանը պարտքերի դիմաց մի բիզնեսմենի էր տվել, Եվ հետո արդեն բավականին լարված վիճակ էր որոշ գների տարբերություն, բայց վերջը լուծվեց։ Ի օգուտ մեզ եւ օժանդակությամբ նախկին Գյումրիի քաղաքապետի մի մասը, գրադարանի մասը։ Իսկ ժառանգների մասը հարցը մնում էր բաց Եվ այս վերջերը արդեն նաև փաստաթղթները ձևակերպեցին եւ այդ մյուս մասն էլ գնվեց։ Եվ հիմա այդ տանը, որը գտնվում է պատմական թաղամասերից մեկում, Սոլոլակ թաղամասում Թբիլիսի, մյուս տարի արդեն կգործի նաև Թումանյանի առանձին անկյուն մի սենյակը կերնի որպես թանգարան, իսկ մյուս սենյակները կենտրոն կերնեն, կլինեն Վերնատուն անվամբ, որտեղ համախմբված կերնեն արդեն հայ մարտավարականության մի մասը։ Դե Վերնատուն բնականաբար Աստվածաշնչից է գալիս, երբ որ աշակերտները հավաքվեցին Վերնատան մեջ, այսինքն տասնյակ տարիներ անց Թումանյանը պիտի ունենա նաև շարունակի ունենա իր աշակերտները Վերնատան մեջ եւ գաղափարները պետք է նաև ուսուցանվի, գաղափարներով պետք է երիտասարդները փորձեն առաջնորդվել։ Միանշանակ ասեմ, որ Վերնատուն բառը չեր անետացել Թիֆլիսից, Վրաստանի հայ գրողների միությունը հենց անվանում էր Վերնատան անվամբ Եվ արդեն այս վերնատուն կենտրոնը նոր նաև լից կտա եւ թափ կտա այս բոլոր ստեսագործողների համար։ Եվ նաև շատ կարևոր մի բան է, որ այն հայերը, որ գալիս են տարբեր տեղերից, հստակ միտեղ նոր եւս կունենան իրենց մասունքների, այսպես ասած, իրենց պատմության հետ ծանոթանալու համար։ Պարոն Չիդիլյան 2015-ը մեզ համար նշանավոր է հայոց եղերնի հարեմեկի առումով առաջին հերթին եւ Վրաստանը ինչքան գիտեմ դերևս չի ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը։ Դա կարծում եմ մեծագույն խնդիր է։ Ասեմ, որ հայ համայնքը ամեն տարի, արդեն վերջին 11 տարիների ընթացքում կազմակերպում է Թուրքիայի դեսպանության մոտ ցույց եւ նաեւ ամեն տարի մենք դիմում ենք իշխանության բոլոր օղակներին, որպիսի ճանաչեն եւ դատապարտեն հայոց ցեղասպանությունը պաշտպանությունը Սավոք սրտի այդ հարցը առաջ չի գնում, հասկանալի պատճառներով չի գնում, որտեղ բավականին ահռելի ազդեցություն ունի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Վրաստանի վրա։ Ես միայն մի օրինակ բերեմ, Սոկար ընկերությունը ներկայանում է Վրաստանի առաջին հարկատում, առաջին հարկատում եւ բազմաբնույթ ծրագրեր անում տարբեր օղակների եւ շրջանակների հետ։ Իհարկե այդ ամբողջը ուղղված է առաջին հերթին մեր դեմ, բոլոր հայության դեմ, կոնկրետ չեմ ասել Արցախի կամ Հայաստանի, բոլոր հայության դեմ։ Ասեմ որ միայն Սոկարում եթե նույնիսկ գտնում են որ եթե աշխատողներից մեկը ոչ թե թե հայ է, այլ հայկական արմատներ ունի, շատ սիրուն ձևով գործից ազատվում է։ Ինչ չեմ ասում, որ հայկական ազգանունով մեկին ընդունեն։ Մենք այդ հարցը բավականին շատ արցասել են եւ մարդիկ ասում են կներեք, բայց մենք դեռ ոչի բան չենք կարող ասել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր խոսակցության ընթացքում նաեւ բարձր պաշտոնյաների հետ խոսակցության ժամանակ, որոնցից կախված է այդ հարցի լուծումը, իրենք բասեբաս ասում են, այո, մենք գիտենք, որ ցեղասպանություն եղել է, բայց կներեք, մենք չենք կարող դա ընդունել, որովհետեւ մենք եթե ընդունենք այո ցեղասպանություն, մենք կարող ենք լուրջ խնդիրների առաջ կանգնել։ Մենք իհարկե որոշ չափ չափով հասկանում ենք, բայց հասկանում եք այս ամենի վերջ պետք է տալ։ Հայոց ցեղասպանությունը մենք չենք խնդրում ինչ որ մեկին, որ ասի, որ գիտեք ինչ մեզ սպանել է, մենք գիտենք ինչ եղել մեզ հետ։ Եվ մենք եք այդ կարող այդ ամեն ինչ ինչ որ 100 տարի առաջ եղել է։ Մենք ասում ենք, որ որպեսի այս ամենը նորից չկրկնվի։ Ցեղասպանության դատապարտումը եւ ճանաչումը նաեւ հստակ մեսիջ կերնի այն մարդկանց, այն պետությունն հետագայում եթե մտածեն այդպիսի ահրելի մի հանցագործություն գործեն։ Փաստը իմ անժխտելի փաստը եւ ես զարմանում եմ ինչեւ հիմա 100 տարի հետո Ինչու մարդիկ են հայտնվում եւ հասուն են ժխտում են այդ փաստը։ Արդեն դա աբսուրդի է մոտենում։ Ամեն ինչ մեր ձեռքում է գրված։ Մենք ենք մեր տերը ով կընթոնի չի ընդունում իրենց գործն է, բայց մենք պետք է առաջնորդին դրա դեմ պատասխանենք հզոր Հայաստանով եւ Արցախով եւ Արցախի եւ Հայաստանի միավորմամբ։ Սավոք սերտի այս 2-3 օրը որ գտնում են որոշ տագնապալի բաներ եմ տեսնում Արցախում, բավականին շատ տարբեր գներ են Հայաստանի հետ կապված ու եւ նաեւ շատ կարեւորագույն ապրանքների, որ ամեն օրվա օգտագործման։ Ամեն օրվա օգտագործման բարենային մթերքները թանկ են։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ընդհակառակը այստեղ ավելի էժան լինի, որ ավելի համային չեղնի մարդկանց համար, որ այստեղ կարողանան ապրել։ Մենք դրանով պետք է պատասխանենք, հասկանում ենք այս ցեղասպանությանը եւ Արցախի ճանաչման չճանաչմանը մեր հզորացման, մեր հզորացման պետք է պատասխանենք։ Իրեն կարող են 100 տարի, 1000 տարի չճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց մենք էլի ապրում ենք, մենք պետք է հզորացնենք, չէ՞ դա ամեն ինչը մեր ձեռքում է։ Պարոն Չիդիլյան Վազգեն Սրբազյանն իր խոսքում նշել, որ մայիսի 9-ի միջոցառումները Արցախյան պատերազմում Շուշի հաղթանակի նվիրված միջոցառումները եւ նաեւ երիտասարդները Վալերի Պադալյանը եւ մյուսները ասում են, որ ամեն տարի հենց այդ նույն սոկար ընկերությունը խանգարում է, որպեսի միջոցառումները արվեն։ Հիմնականում սոկարը եւ իհարկե էլի ընկերություններ, բայց նաեւ Վազգեն Սրբազյանը շատ նաեւ մեծ ողջավորությամբ մի տեսակ նաև արդարացրեց, հիմնավորեց նաև այն, որ սոկարի չթողնելուց հետո այդ դահլիճում միջոցառում անցկացնեն։ հա։ Այո, աստորեն ելքը գտնվեց եւ ավելի շքեղ, ավելի մեծ, ավելի տոնական, ավելի հրավառ միջոցառում կազմակերպվեց։ Այնուամենայնիվ դա խնդրի լուծում չէ կարծում եմ։ Միանշանակ խնդրի լուծում չէ։ Ասեմ, որ վերջին 8 տարիների ընթացքում մենք մայիսին մեջ շուկով ենք նշում, մեջ շուկով մեր համայնքում եւ շատեր արդեն գիտեն, որ մայիսի 9-ը բացի հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի նաեւ Շուշիի ազատագրման օր է։ Եվ մարդիկ ցավոք սրտի հայտնում են համայնքում մարդիկ նույնիսկ Շուշիի անունը չեն գիտեսել։ Այս միջոցառումները լավագույն առիթ է դառնում, որպիսի նաեւ ինֆորմացիա տարածեն թող եղել, ով են եղել այդ հաղթանակները, կերտողները եւ այլն եւ այդ Շուշի ազատագրումը համերգները միշտ դառնում է ընդհանուր ողևորության եւ հաղթանակի տոն է դառնում։ Դեռ շեշտը դնում ենք Շուշի, բայց նաեւ հիշում ենք բոլոր ուղությունները, բոլոր պատերազմները, կռիվները Արցախի եւ այլն։ Վերջին 2-3 տարին բավականին ակտիվացավ մեր դեմ ճնշումը, որ մենք նշում ենք Թիֆլիսում Շուշի ազատագրումը։ Վրացիների կողմից տարբեր եւ նաեւ որոշ վրացական ոչ կառավարական շրջանակներից, նաեւ որոշ հայերից, որոնք ամբողջովին ծառայում են որոշ ուժերի, որոշ հայերի շատ չնչին 1-2 անուն չեմ ուզում տալ։ Եվ նաև ամենաառաջինը Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը նույնիսկ անցած տարի 3 օր առաջ ամսի 6-ին արդեն բավականին լայնածավալ, այսպես ասած, գործողություն իր դիմել եւ նաև ինֆորմացիոն դաշտում եւ նաև ուղիղ զանգերով, ուղիղ շփումներով, բայց մենք վստահ էինք տնօրինության հետ, որ Ամերիկան անպայման տեղի կունենա, որտեղ այդ դահլիճում մենք միշտ արենենք այդ տոնը։ Չգիտեմ ինչի այդ տարի ավելի լարված եղավ։ Մի բան ասեմ ինչի ավելի լարված իմ կարծիքով, որովհետեւ մեր համերգի Թբիլիսից միջոցառումից 4 օր առաջ Թբիլիսում էին գտնվում Ալիևը եւ Էրդողանը։ Երևի այդ ֆոնի վրա եւ նաեւ դատապարտեցին վրաց իշխանություններին, որ դա ոչ ընկերական քայլ է, բայց ասեմ, որ ի պատիվ վրացական իշխանությունները մեզ չխոչընդոտեցին։ Այդպես Երևան, չգիտեմ։ Բայց տնօրինությունը մեզ վերջին օրով արդեն փորձերը սկսել ենք ամսի 9-ին ժամը 2-ին հստակ եկավ ասեք, եթե ուզում եք, որ մեզ գործից հանեն, արեք, բայց մեկա չենք թողնելու, որտեղ մենք շատ լուրջ խնդրեմ ունենալու Ադրբեջանի հետ։ Եվ այդպես էլ չկայացավ ստացավ համերգ այդ դահլիճում, որը 650 հոկանոց դահլիճ էր, բայց մենք օպերատիվ որոշեցինք, որ համերգ անպայման պետք է անենք եւ փառք ու պատիվ բոլոր հայերին, սրբազանին, քահանաներին, մեր երիտասարդ տղաներին, բարերարներին, որ միանգամից մի մարդու նման հավաքվեցին, մեկ շտաբ ստեղծեցին եւ 2 ժամ հետո արդեն ժամը 4-ին ամեն ինչ պատրաստ էր։ Մենք արդեն ավելի մեծ բեմ կառուցեցինք Հավլաբար թաղամասում, Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու դիմաց, ավելի մեծ նաեւ ձայներ վարձեցինք եւ նաեւ վերջում հրավառություններ ունեցանք։ Դա իհարկե լուծում չի, լուծումը փաստը դա է, որ իրենք կարողացան ճնշել եւ մեր միջոցառումը խափանել։ Երախություն մեզ ասեմ, որ միջոցառման վայր դահլիճ գնացել էր 652-ից 6 հոգի։ Քանի որ մենք ունենք SMS տարածելու բազա հայերի միջև, մենք SMS ենք ուղարկել, որ համերգը տեղափոխումը այստեղից այդտեղ ու նույն ժամին կկայանա։ Եվ ավելի մարտահոց եղավ։ Դե դահլիճում այնյանով կամ հրավիրատոմս պետք ունեն կամ տոմս պետք ունեմ, այստեղ արդեն մեծ ազգային տոնախմբություն եղավ եւ նույնիսկ անձերը մեզ չխանգարեց, այլ օգնեց։ <laughs> Դա արդեն մեզ շատ մտահոգեց, որտեղ իրականում կարող են Ադրբեջանից խառնվել ներքին համայնքային կյանքի մեջ։ Դա արդեն հստակ մեսիջ էր, հստակ մեսիջ է, որ ցավոք այդ մեսիջները շարունակում են։ Եվ մենք դա լուրջ պետք է ընդունենք այդ մեսիջները, չասենք։ Մենք կարողացանք այդ ամենը չանել, բայց եւ մենք կարող ենք եւ չանել, եթե մենք չհամախմբվենք եւ մեզ բոլոր ռեսուրսը չօգտագործենք 4 ժամվա ընթացքում կառուցել 17-ի վրա բեմ եւ այդքան զայն դա բավականին դժվար բան է։ Այդպիսի համերգներ դրսում 2 օր առաջ են պատրաստում, հասկանում եք։ Պարոն Չիդիլյան ներկայում կողմս քանի գործող եկեղեցի կա Թբիլիսիում։ Թբիլիսիում երկու գործող եկեղեցի կա։ Մեկը վերանորոգվում է, մեր ամենահին տաճարը 7-րդ դարի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, մեկը հիմնականավոր միշտ գործում է Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին։ Ասեմ, որ այս եկեղեցիները ոչ միական չեն փակվել։ Նույնիսկ կոմունիստական շրջանում այս երկու եկեղեցին միշտ գործել են։ Ասեմ, որ Թիֆլիսում մենք մինչև 30 թվականը ունեցել ենք 28 հայկական գործող եկեղեցի։ Մենք հիմա պահանջում ենք 5-ը մեզ վերադարձեն, որոնցից արդեն 2-ը ավերակներ են։ Այս պահին Սուրբ Գևորգը վերանորոգության պատճառով չի գործում, բայց գործող եկեղեցի է դա։ Եվ արդեն հոկտեմբերին դռները կբացի նորից հավատացյալների համար։ Պարոն Չիդիլյան, դուք արդեն 4-րդ անգամ 8 տարվա մեջ եղել եք Արցախում եւ բնականաբար ամեն գնալուց ինչ որ բան ձեզ հետ տանում եք։ Ինչն է 4-րդ անգամվա ձեր pašարածը, որ պետք է pašարածը, որ ամենաառաջինը տեսա որոշ վայրեր Արցախի, որ չեմ տեսել վաղը մտադիր ենք գնալ Խարվաճար, անպայման Խարվաճարը տեսնեն, արդեն ավելի հստակ պատկերացում ունենանք Արցախի եւ տեսնում եմ, որ փոխվում է իրականում խնդիրների հետ հանդես նաեւ մեծ դրական շարժ կա ամեն ինչում եւ նաեւ քաղաքի զարգացումը օրեցօր փոխվում է ավելի եւ նաեւ ես միշտ ասում եմ եւ ելի մի անգամ փաստում եմ ինձ համար, որ իմ տեսած մեր տարածաշրջանի ամենամաքուր քաղաքներից մեկն է։ Հասկանալի ինչի է մաքուր, որտեւ այս ամեն փողոցի ամեն տան համար այրուն է թափած։ Մարդիկ լավ է որ գնահատում են եւ նոր իմաստությունն է գնահատում, թե ինչ գնով է այս անկախություն եւ այս քաղաքը իրենց հասել եւ ինչ գնով է վերանորոգվում։ Գնում եմ այն հույսով, որ նորից կվերադառնամ եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Կտեսնեմ ժպտացող արցախցիներ, որ չեն ունենա սոցիալական խնդիրներ։ Ես այնուամենայնիվ մեր կարևոր գերնպատակը տեսնում եմ սոցիալական կյանքի բարձրացումը։ Միայն մենք այդպես կարող ենք հզորացնել մեզ։ Դե սահմաններում այնուամենայնիվ մեր տղաներ ամուր կանոնած են։ Հիմա գլխավորը ներսն է հզորացնել։ Պետք որ չեղնի ոչ քանդակ ճանապարհ, ոչ մի յուղ չեղնի առանց լույսի, մանավան նոր բնակեցված յուղերը, որ ապրի կենթանի օրգանիզմերնի բոլոր բոլոր տարածները, բոլոր ինչ որ կա։ Եվ ցավում է, որ մենք բոլորս այնուամենայնիվ խենթի պես չենք, որ բոլորս աշխարհի տարբեր տեղերից ասենք, ասենք գնամ, իսկ գնում եմ Շուշի ապրելու, գնում եմ Քաշաթաղ ապրելու։ Սա ու դու այդ բանը այդքան մեր մոտ massայական չեն կան անատներ, որ ուրախացնում է, օրինակ են ծառայում։ Խոսով եմ կգա այդ օրը, որ արդեն հայրը կվերադառնան իրենց հայրենիք, որտեղ գերնպատակը մեր ազգի եւ գրավականը հայրենիքն է։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հուլիսի 24-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Թբիլիսիում գործող Հայարտուն կենտրոնի տնորեն Լևոն Չիդիլյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք